Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Hadis Sadis wa Tamanun 86 an, an Thabit Bunani an ibn Malik radijallahu anhu prenosi znači Tabin Sad Bunani uh, od Anas ibn Malik radijallahu da rekao inni la alu an usalli bikum kema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaže uh, e, ja, ja, ja ću kaži naso da klanjam vama kao što je klanjao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa nama. Kale Fabit, pa kaže ovaj tabin Fabit, kaže fekane enesun jasna u en la erakum tasneun. Pa se vidio enesa da je klanjao, da je radio nešto namazu, nije, ne vidi vas da ste vi tako radili. Kane ida rafa ra'sahu min ar ruku in tasabe qa'ima. Kaže, kada podigao svoju glavu e, nakon rukua, kaže, uspravio bi se u stojećem položaju. Kaže, hata je kulul qail kad nesije. Tako da bi rekao, kaže, e, neko ko posmatra, koji gleda, to rekao bi, on je zaboravio. Znači, zaboravio do namazu uopće, znači. Znači, ispravite, dugo bi bio, dugo bi se zadržao. O idan refe arese u mine sežiti, kaže, kada bi se podigao sa prvi sežiti, mekete hata je kulul qail kad nesije. Kaže, kada se vratio na prvi sežde, znači zadržao bi, sjedio bi, kao tako da bi ona koji ga posmatra rekao zaboravio, zaboravio da klanjaš, tako bi dugo, e, dugo se zadržao. E, ovo, ovo se navodi, znači ovdje, znači opis, e, znači ovdje imamo Otabin opisuje kako je Enes ibn Malik njima e, klanjao i rekao da je tako klanjao Allahu poslanik sallallahu alajhi wasallam Znači ovdje dokaz ovom hadisu da treba oduži, znači duže biti na na kıyamu nakon ruku'a, i da treba duže se zadržati znači na sjedenju e, nakon nakon sežde između dvije sežde jer tako radi poslanik sallallahu alejhi ve sellem a vjerojatno odate došlo i ono ovaj e, ovaj šejh sa kojim se razgovara koji nisi mogao naći neki drugi jači argument da se vežu ruke nakon vraćanja sa rukua pa kažu ako će se zadržati tako dugo na ruku šta je drugo rasa rukama je bolje da je ovako ostaviš ko što si prije na kijamu držao da je zadržiš tu i da zikriš one poznate zikre koje se prenosi. A pa naravno, da tu nedostaje, tu je problem, kod te od toga ustava da nedostaje nijedan hadis nema gdje spomenuti da je poslanik sam vezao ruke nakon račanca u ruku, a i to je, znači, dokaziva se ovako nekim hadisma koji, koji su sporedni, ovaj, znači ne ide, ne ide sa, sa općim hadisima se ne dokazuje specifičan, specifično stanje. Sa općim šarijetskim tekstovima, uglavnom novotari dokazuju svoje novotarije detalje kao što je radio, kao što su uh, sufi dokazuju svoj sufijski zikr sa općim hadisma koji potiče na zikr. I tako one obično rade. Kao što sad ovi za Melu dokazuju sa hadisma koji nešto govori da je poslanik je postio dan ponedijel kada tad rođen i tako dokazuju da to dokazuju Mevlu da se može Mevlu zato što je tad poslanik sa nasadem jel, ovaj, rođen, tva pa tad je potvrđeno da umro, nije tad rođen. Uglavnom, nije bitno, znači, dokaziva se nekim općim dokazima, specijalno teorije koji ni niko radio, to je znači osobina novotar. Ovdje ne kažemo da svode ovi šehovi novotar, nego kažemo jel, da je im dokaz. Ne mogu da niko to umeta, nije znao da, da postoji, da je to dokaz, argument, da, da, da je to sunet, da se vežu ruke i da neko sad dođe zadnje vrijeme da kaže da je to sunet, a niko od četiri mezeba, niko od činjaka to nije rekao da je to sunet. Po dvije knjigama, evo, fiski naši, jednom knjigi fisko da kaže da je sunet vezanje ruku nakon da iznam sve Ali eto, znači i ovaj argument sa šehom Mensurom kad sam razgovarao, šta argument, pa kaže, ta šatka je došlo u hadisu da to iš dugo šta je zuburat? Neki kaže sveži, tako dalje, onaj, sveži šluke, da ne bi se bilo opušteno i tako dalje. Dobro. I još ovaj hadis došli od uh, uh, Sabija Vosema Nun, 87. hadis od Anas ibn Malik radijallahu anhu, kada sa ma salitu wa ra imamin, qad tu akhafu salaten, e, akhafu uh, salaten, wala atemme salaten min nebi sallallahu alaihi wa sallam nisam klanjao, kaže, iza, iza imama, nikada, da je neko tako kraće, e, haf, la, e, kraće i potpunije da je klanjao namaz od namaza uh, e, vjerovijska, sallallahu alaihi sallam. Znači, je, uh, znači uh, došlo u hadisu, a hafu, znači kraći, uh, lagano, skraćeno, u tem potpunije, da bude iskraćeno, lagano, skraćeno, da bude potpun namaz. Uh, uglavnom, ovaj hadis sa, sa njim dokazuju, uh, da imam kada klanja, kada klanja imam namaz, da treba da klanja kraće iskrašeno, odnosno da vodi računa o onim koji klanjaju za njim. A to je došlo prije na disku smo spomenuli. Znači, ovdje se, znači, kad kažemo da treba biti, da, da bude namaz lagan i skraćen i da bude potpun, treba spojiti dvije stvari. Da bio lagan, da bio potpun, znači mora da, da čini vađive sve, naravno ruknove nema ili ima toga i da, da neki da što više mustehabata učini a tahfif skraćeno se vraća na to, znači da ne smije biti laga namaz da, da se neki vađbi izostavljaju. Poput znači, smirivanja u namazu, poput zadržavanja koje treba zadrži, ovaj, da bi se smatrao da je se, da se smirio na tom dijelu namaza ili da proučio neke od, od, od suneta i tako dalje. E, I s time smo znači, završili današnje predavanje. Spani ka me vrbenti ka šadu en lente, se to je kvetu Jer ovaj hadis poslije je malo više komentara. Andalusam, أندلسن أندلسن أندلسن